3B I2 Substitution Drill תרגיל התאמה First listen to the example. מורה חנן לומד היסטוריה. רינה תלמיד רינה לומדת היסטוריה. אנחנו אנחנו לומדים היסטוריה. אתם? אתם לומדים היסטוריה. הן? הן לומדות היסטוריה. הסטודנטית? הסטודנטית לומדת היסטוריה. שמעון שמעון לומד היסטוריה. היא? היא לומדת היסטוריה. הסטודנטיות? הסטודנטיות לומדות היסטוריה. שמעון ואורי? שמעון ואורי לומדים היסטוריה. רינה וחנה רינה וחנה לומדות היסטוריה. 3B I3 תרגיל שינון Repetition Drill הקשב וחזור Listen and repeat מורה יונתן עובד בבנק. תלמיד יונתן עובד בבנק. אנחנו עובדים בבנק. אתן עובדות בבנק. רחל עובדת בבנק. דוקטור גורן דוקטור גורן עובד בבנק. הוא? הוא עובד בבנק. הן? הן עובדות בבנק. את? את עובדת בבנק. אתם? אתם עובדים בבנק. 3B, I4, Substitution Drill, תרגיל התאמה. מורה. מר כספי עובד באוניברסיטה. היא? תלמיד. היא עובדת באוניברסיטה. גליה? גליה עובדת באוניברסיטה. מרים ורות? מרים ורות עובדות באוניברסיטה. הם? הם עובדים באוניברסיטה. אתם? אתם עובדים באוניברסיטה. הוא? הוא עובד באוניברסיטה. אתן? אתן עובדות באוניברסיטה. אני? אני עובדת באוניברסיטה.